неонатал скринингдери Դա նորածինների հետազոտության պետական ծրագրեր են, որի շնորհիվ վաղ շրջանում հայտնաբերվում են բավականին լուրջ գենետիկական հիվանդությունները երեխաների մոտ։ Հակառակ դեպքում այդ հիվանդությունները բարթանում են, բերում են հաշմանդամության եւ որոշ դեպքերում մահվան։ 2008 թվականին սկիզբ էր նեոնատալ սկրինինգները Երևանում, իսկ Հայաստանում 2013 թվականին 2008-ից մենք Արցախում կողմը մի քանի անգամ փորձել ենք ներդնել սկրինինգային ծրագրերը, բայց տարբեր պատճառներով դա չի հաջողվել։ 2017-ին Արաբ Աբլոյանի նախաձեռնության շնորհիվ հաջողվեց Արցախում սկիզբ դնել հիպոթիրեոզի նեոնատալ սկրինինգի։ Զուգահեռ մենք մի քանի անգամ հանդիպել ենք մեր հայտնի հարազատ Կեծի Մելուրի հետ, որի ներդրումը ընդհանրապես նեոնատալ ծառայության Արցախում շատ մեծ է։ Պայմանավորվածություն են ձեռբերել մայ մայիս ամսին 2017-ին լսողության սկրինինգի վերաբերյալ կեծեմելորը խոստացավ ապահովի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը հատուկ սարքով, որի գործողության շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվել այսօր սկսել կազմակերպել լսողության սկրինինգը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում կեծեմելորին այս նախաձեռնության համար։ Սկզբնական շրջանում կապահովենք սկրինինգը Ստեփանակերտում, հետագայում նաեւ հաջողություններով բոլոր շրջաններում։ Birthlink has been supporting neonatal care in Stepanakert for more than 10 years now. Արդեն 10 տարի է, ինչ Birthling կազմակերպությունը նորածինների խնամքին վերաբերվող ծրագրեր է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում. And we are continually working to improve and develop the service եւ մենք տարեց տարի շարունակում ենք ավելի բարելավել մատուցվող ծառայությունները ծննդատան services available to all newborns throughout the region եւ որ เป զի այն հասանելի լինի նաեւ շրջանների նորածիներին And 2 or 3 years ago we introduced a lot of new equipment in the regions. Եվ 2-3 տարի առաջ նաև բավականին նոր սարքավորումներ ներդրվեցին նաև շրջաններում to support the immediate care of newborns who need some intensive care at birth. Որպեսզի կարողանանք ապահովել այն աջակցությունը, այն ծառայության որ անհրաժեշտ է անհաս երեխաներին եւ ընդհանրապես նորածիններին կյանքի առաջին իսկ օրերին. As part of newborn care, there's many screening programs that can be done to identify, treat or even prevent some problems that beggars have. Նորածնային շրջանում ամբողջ աշխարհում կիրառվում են բազմաթիվ սկրինինգներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս նորածնային վաղ շրջանում արդեն իսկ բացահայտել, եթե կան որևէ խնդիրներ, ախտորոշել դրանք եւ ժամանակին կանխել։ One of these is the newborn hearing screening. Դրանցից մեկը հատկապես նորածնային շրջանում լսողության խաթարումները հայտնաբերելը, բացահայտելն է. The number of babies with hearing problems at birth is small but can be significant for the rest of their life. Իհարկե, սա նորածնային շրջանում շատերի մոտ շատ քիչ քանակությամբ երեխաներ են խնդիր ունենում, բայց այդ երեխաների համար կյանքը կարող է շատ դժվար լինել հետագա տարիներին, եթե վաղ ժամանակում չհայտնաբերենք եւ չկանխենք. And by screening babies we can prevent some of the problems long term and give them a normal healthy life in the future. Եվ վաղ շրջանում սկրինինգը իրականացնելով մենք այդպիսի երեխաներին, ռիսկային գործոն ունեցող երեխաներին, աստորեն նորմալ կյանք վարելու հնարավորություն ենք տալիս։ Babies who go through neonatal intensive care are at a higher risk of having hearing problems. Այն երեխաները, որոնք նեոնատալ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում են հայտնվում, ավելի մեծ ռիսկի գործոն ունեն, որ ինչ-որ լսողական խնդիրներ կարող ունենան կամ կարողա զարգանան ավելի հետագա շրջանում զարգացման. Which is why we are starting this project here in maternity. Դրա համար է որ մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի հենց ծննդատնից սկսենք այս ծրագիրը։ And hopefully next year we'll extend it to all regions։ Եվ մենք մեծ հույս ունենք, որ հաջորդ տարի արդեն ի վիճակի կլինենք այն տարածել նաև շրջաններում։ We also have experts here from the UK, neonatologists from the UK։ Այստեղ մենք ունենք Մեծ Բրիտանիայից փորձագետներ, նեոնտոլոգներ։ We're delivering a 2-day workshop on newborn ventilation որոնք երկօրյա training ծրագրեր են իրականացնում տեղի անձնակազմի համար թոքերի վենտիլացիայի նորածինների մոտ եթե խնդիրներ են լինում ինչպես տա վերականգնել պահպանել եւ audio screening-ի so in the past we delivered all the equipment for respiratory support for these babies անցյալում մի քանի տարի առաջ մենք արդեն այդ սարքավորումները շնչարական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար արդեն բերել ենք այստեղ այն գործածվում է կիրառվում է but education education to improve knowledge needs to continue. Բայց իհարկե անձնակազմը պետք է ժամանակ առ ժամանակ վերակրթվի, վերապատրաստվի, որ เป զի նորամուծություններին ծանոթ լինի եւ կարողանա պատշաճ մակարդակով պահպանել այդ ծառայության հատուցումը։ And we're very fortunate on this visit also to have the chief neonatologist from Armenia. Եվ մենք այս անգամ իրոք կարելի ասել շատ բախտավոր ենք, որ մեզ հետ ունենք նաև Հայաստանի գլխավոր նեանոնտոլոգին, who is also supporting this project. որը նաև աջակցում է այս ծրագրի իրականացման And շրջանակներում, he's brought his chief nurse with him. եւ նա իր գլխավոր բուժքրոջը նույնպես բերել է այստեղ։ And I think in the future, one of the most important things we can do is trying to improve nursing care of these small babies որպեսզի նա օգնի իր գոլեգաներին այստեղ անել այն ինչ արդեն Երևանում ընդունված պրակտիկա է եւ հատկապես ես շատ կարեւորում որպես բուժքույրական անձնակազմին մենք կարողանանք համապատասխան տրեյնինգ ապահովել through a partnership with with um Yerevan եւ որպեսզի Հայաստանի եւ Արցախի միջև այդ գործընկերությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա լինի քանի որ ավելի մոտ եք ֆիզիկապես եւ ավելի շուտ կարող եք իրար օգնել Արդյոք այս տարիների ընթացքում Տիկին Տեդին փորձել է հաշվել, թե քանի երեխա ունի Արցախում, այսինքն քանի փոքրիկի է օգնել լիարժեք ապրելու համար։ Do you have any statistic? Have you tried to actually count how many babies um, have uh, survived due to the equipment and uh, training you <laughs> have brought? not in my head, but we, we know when we started this project back in 2008. Իմ գլխում այդպեսի թիվ չկա, բայց ես գիտեմ, որ երբ 2008 թվականին սկսել ենք այս ծրագիրը, very quickly neonatal mortality fell by half. Շատ արագ կերպով նորածինների շրջանում մահացության դեպքերը կիսով չափ նվազեցին because of the equipment available to you. Որովհետև արդեն սարքավորումները կային, որոնք կարող էին օժանդակել. And this was particularly for babies born prematurely. Հատկապես սա վերաբերվում է անհաս նորածիններին. And although the fall is more slowly now, it still continues to fall. Եվ չնայած այս թիվը շարունակում է կրճատվել մահացության դեպքերը, բայց արդեն ավելի դանդաղ, քանի որ արդեն նշանակալի գործը արված է եւ դեռևս պրոգրես կա։ Տրեյնինգի նպատակը հիմնականում բարելավել շնչարական թերապիան, նորածինների արհեստական շնչառությունը, որը պահանջում են ամենահիվանդ բալիկները թոքային քնքիրներով։ Արդեն այդ գործընթացը սկսվել է եւ մեծ փոփոխություններ կան դրական, մնացել են բավականին շատ խնդիրներ, որ պետք է լուծվեն։ Երկրորդ նպատակը լսողության սկրինինգը, որը ամբողջ աշխարհում ստանդարտ է, նորածիների մոտ ամեն նորածինը տուն գնալուց առաջ պետք է ունենա սկրինինգ լսողության եւ խնդիրը վաղ հայտնաբերելու պայմաններում ուղարկվի ավելի բարձր մակարդակ հետազոտման եւ ստուգման։ Սկսվել է այսօր վերջնական պրակտիկ պարապմունքները բաժին լինելու եւ արդեն կաշխատի մոտակա օրերին Ղարաբաղում կունենաք այդ սկրինինգը։ Պարոն Մաթմանյան, եթե վ եղել եք մեզ Բրիտանիայում եւ զուգահեռեք այնտեղի նորացին նոր հայ նորացինը, կան նմանություններ, տարբերություններ։ Բոլոր նորացները նույնն են Մեծ Բրիտանիայում, Հայաստանում եւ Ղարաբաղում նույնն են, ոչ մի տարբերություն չկա։ Եվ բոլորը արժանի են ամենալավ խնամքի, ամենա լավ բժշկության սպասարկման մակարդակին ամենաբարձր։ Այդ է նպատակը մեր աշխատանքի։